macca simore nogas e joyi e on saha laamu asman ngu ma nandu e bombi sappo ƴettuɗi lampaji mumen jehi jaɓɓoyaade jambajo gorko heen joyi ko puyɗi joyi keddiɗi ɗi ko kaggolin ɗi puyɗi ɗi ƴetti lampaji tawi nawrani jooɓari nebam kaggolinɗi ɗi noon nawori nebam ndeke jombajo o jengi arde kamɓe fof ɓe ngongi ɓe ɗaani nde yehi haa feccere jamma wulaango fetti wi'i jombaajo o ari njalte njaɓɓoyoɗe ndeen ɓe pini ɓe ngoni e feewnude lampaaji maɓɓe boombi puyɗi ɗi mbi'i kaggolinɗi ɗi ndokkeemin e nebam mon hee ngati lampaaji amen nana ñifa kaggolinɗi ɗi mbi'i alaa ngati komin jogii ko yonata en enen fof njehee to yeeyooɓe to coodanoyon koye mon e on sahaa puuɗi ɗi coodoy nebam tan jombaajo o yettii caggal majji peewnitinooɗi ɗi naatdi e makko e nder dambordi hee damal ngal udda nde yehi haa ɓooyi boombi keddiiɗi ɗi ngarti ngoni e wullude ine mbiya ceerno ceerno udditmin kono o jaabiɓe o wi e gonga moɗo wiya on mi anda on nden noon mbaalde gite kecce ngati on ganda wona ñalngu ngu wona waktu o wayata kono gorko gonɗo e ɗannade noddi sarwoɓe mum resni ɗumen ngalu mum o resni hen goto talanguji joyi goɗɗo o talanguji ɗiɗi tataɓo o talan goto goto hen fof e ko waawi caggal ɗum o ɗanni ɗone ɗon carwowo keɓnoɗo talanguji joyi o yehi juloroyaade ɗumum danci heen kañum ne joyi goɗɗi desdanoɗo talanguji ɗiɗi one waɗi noon danci heen kañum ne ɗiɗi goɗɗi kono desdanoɗo talan gooto o yehi asoy ngaska suuɗi ɗum heen nden waɗi dumunna juuɗo caggal mum kalifa maɓɓe arti noddi ɓe woni e hiisodaade e maɓɓe desnanoɗo talanguji joyi o ari addi joyi goɗɗi ɗi wi'i kalifam ndesndunoɗaami ko talanguji joyi mi danci heen ɗiɗo joyi goɗɗi kalifa makko o wi'imo golle ma peewi ka carwawo moƴƴo kolniɗo tawde a holli aadiyankagal e geɗe tokose mami resnde geɗe kewɗe fayida ar weltoɗo e am carwowo desnanoɗo talanguji ɗiɗi on e ari kañumne wi kalifam desnoɗami ko talanguji ɗiɗi mi danci hen ɗiɗo ɗiɗi goɗɗi kalifa makko o wimo golle ma peewi ka carwowo moƴƴo kolniɗo tawde a holli aadiyankagal e geɗe tokose mami resnde geɗe kewɗe fayida ar weltodo e am desdanoɗo talan goto o ari kañumne wi'i kalifam mboɗo anduno ka gorko kittuɗo aɗa soñaɗa awano aɗa rendina ɗa sarano awdi ko ɗum waɗi kulmi jami ngu boymi talanguji ma nda kaake ma nani kalifa makko jaabimo wi'i carwowo bonɗo gamɗo tawde aɗa anduno mboɗo soño ɗo mi aawaano mboɗo renndina ɗo mi saraano aawdi holi ko haɗnoma waɗde kaalisam e banque mbele ina wooda ko dancumi heen so mi artoyii korkite talan o e juuɗe makko totton ɗum jom talanuuji sappo o ngati kala jogiiɗo ma ɓeydane haa hebbina kono mo alaa o hay seeɗa mo jogii o heɓtete carwoowo mo alaa nafoore o noon beddoɗe ɗum e nder niɓɓere boowal he ɗon ɗo bojji e kamtali jogori wonde so yeehi haa ɓi neɗɗo o ari e teddungal mum kañum e maleykaji ɗi fof ma jooɗo e jappeere mum teddunde nde yimɓe aduna ɓe fof ma ndentu e yeeso makko kadi ma o faltoɓe no gaynaako faltorto baali e beyni ma o waɗ baali ɗi junngo makko nyaamo o waɗa beyɗi junngo makko nano hono noon laamɗo o ma wi wonɓe junngo mum nyaamuɓe ngare keɓe laamu ngu ndesanano ɗon gila aduna tagaangu onon ɓe baabam barkini ɓe ngati mi heyɗiino nyamminɗonmi mi ɗomɗiino njarnuɗonmi mi woni no tumaranke jippinɗonmi mi holiino koltinɗonmi mi nyawiino toppitiɗonmi mi sokanoma garɗon yiide mi e on sahaa ma feɓo ɓe njaaba mo mbiya joomiraaɗo holinde min njiima aɗa heyɗi min ñamminma walla aɗa ɗomɗi min njarnuma holinde min njiima aɗa woni tumaranke min jippinma walla aɗa holi min koltinma holinde min njiima aɗa ñawi walla aɗa soka min ngari yiidama laamɗo o ma jaaba ɓe ɗum ɗo e goonga moɗo wiya on kala nde menoɗon waɗande ɗum ɓurɗo famɗude e bandiraɓam ɓe ko min mbaɗanno ɗum ɗum caggal ɗum ma o wi wonɓe junngo makko nanoɓe goɗɗo ɗe kam onon ɓe allah huɗi ɓe paye nder jeyngol ngol yifata haa abada ngol allah resani ibilisa e maleykaji mum ngol gati mi heyɗino on nyamminanimi mi ɗomɗino on jarnanimi mi wonino tumaranke on jippinanimi mi holino on koltinanimi mi ñawino kadi mi sokanomo on garani yiidemi nden maɓe jabamo kamɓene ɓe mbiya jomiraɗo holinde min jiima aɗa heyɗi walla aɗa ɗomɗi walla aɗa woni tumaranke walla aɗa holi walla aɗa ñawi walla aɗa soka min kakkitanima mo jaabomi ɗum ɗo e goonga muɗo wiya on kala nde menoɗon waasde waɗande ɗum gooto e ɓeeɗo ɓurɓe famɗude ko min mbasnoɗo ɗum waɗande ɗum hono noon ma kuugal haa abada fawe e dow maɓɓe kamɓe ooñiɓe ɓe feewɓe ɓe keɓa nguurdam haa abada